Esselamu alaikum, mi kažemo alaikum selam, stav islama u vezi slikanja aparatom uz izgovor da je slika za uspomenu. Esselamu alaikum, još jednom alaikum selam. Bujrov šeh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah. Pitanje kojim smo mnogi danas iskušani u vremenu gdje je predstavljanje ljudi i stvarnosti i stvorenja putem slike gotovo zahvatilo sve slojeve društva. Tako da mnogi ne mogu pojmiti život bez slike. A duševno stanje i odnos prema drugome gotovo da je bez slika, bez, bez života. Znači ljudi su u živom stanju daleko jedan od drugoga zbog čega takav odnos? Znači u, u islamu propisi i pravila znači su jasna. Ima Allahova naredba, zabrana, nosi u sebi upravo hikmet i mudrost to što pita neko da li treba sliku slikati da bi se po njoj podsjećali na nekoga znači stav ahlu sunneta da se slika koristi samo u nuždi to je ono što nema sumnje i nema znači prepirke da se znači većina ahlu sunnet znači da se slika može koristiti u nuždi kad moramo kao što je za pasor za nešto ali da bude navika da slike ističemo znači u islamu je strogo zabranjeno isticanje likova od životinje od, znači od, od, od ljudska slika ili životinska ne smije biti istaknuta na nečemu tako isto tako zikraja znači ako čovjek ističe te slike stavljao na tapet da bude upadljiva i tako to je haram i strogo zabranjeno ali ako bi neko u ovom vremenu znači putem slike aparata pred sliku prenio stvarno stanje određenog događaja i to mu bude nešto znači periferno, ne pridajući posebnu pažnju tome, kao da, znači, bude zabilješka od nekakvih događaja, Allahu alem, jedan dio uleme, znači, ovakav vid slikanja odobrava, ali da ne bude, znači, to veličanje, isticanje, da bi čovjek, znači, na ispravan način se ponio. Iako je, ima dobar dio leme koji je kategoričan po ovom pitanju i da sliku samo treba koristiti u nuždi. Zato u osnovi, znači, ne smijemo ići u krajnosti po ovom pitanju. Nećemo nikad slici dati više nego što, što joj pripada i nećemo je isticati i stavljati gdje je zabranjeno. Znači, a ako bi je prihvatili, onda na način koji će znači gdje čovjek neće nositi u srcu slijepo tu sliku, onda Allahu alem da takav stav, kako kaže šeheh Muhammed Salhu Thaymin, ne podilazi u zabranu hadisima kojima se zabranje slikarstvo. Stralsko oni koji ističu sliku koji, znači po tom pitanju, nema sumnje da je to strogo zabranjeno.